רדיו קסם, מאה ושש אפים. רדיו קסם, מאה ושש אפים, מהמכון הטכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירון. ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. שם גרה עמנואלה והיא יפה כמו מלאך או מאדונה אין עוד אחת שתשווה לה אז מוולנסיה ועד ברצלונה וממדריד עד גרנדה כל מי שבא לבקר בקורונה משמיע לה סרנטה שפלש האויב אל טורונה חיפש את עמנואלה. כי יפה כמו מלאך או מדונה, אין עוד אחת שתשווה לה. אז מוולנסיה ועד ברצלונה, וממדריד עד מלאגה, יצא מלהגן על קורונה, שהאויב נו. צהריים טובים. יום שלישי, פעמיים כי טוב. אבל לא כל כך טוב. והבמה היום פעמיים לא טוב. כן. אז קודם כל, צהריים טובים לך, אהרון. שלום משה. שלום אמירה. שלום אמירה. שלום שלום לדותן הטכנאי, ושלום מיוחד לאורחת שלנו בפעם השלישית, נדמה לי, מגי כהן. שלום, שלום. האחת והיחידה. יש לה הרבה מה להגיד. תודה האחת והיחידה. כן. קטונתי, תודה. כן. אה, טוב, אנחנו כמובן נאלצנו בצער רב אה, לפתוח את התוכנית עם אה, דני בן ישראל, שמת אתמול בגיל 75. כן. ודני התארח כאן במעדן ויניל באוגוסט 2017, ותישארו אחרי התוכנית הזאת. יש שעה איתו. אתם תשמעו בשידור חוזר את התוכנית ההיא. כן. מגי, ספרי על השיר. ש, אה, על מים מטורונה, כן, כן, כן, זה כן, כן. שיר אה, מקסיקני עממי, והוא בשנת 66 הוציא אותו ותרגם אותו, בוא נראה, דידי מנוסי כמובן. כן. והוא הוציא אותו בתקליטון, וזה נהיה ממש להיט, ו... וזהו. <laughs> אה, אנחנו, אנחנו התחלנו בטעות על 45, אה, כן. כי זה על סינגל, אבל כן, זה e EP. זה אז e אה, וזה... EP ו-33. 33. כן. אבל אה, זה, זה, זה היה... השיר הזה, צ'ורונה, זה ככה, אני זוכרת אותו כשהייתי קטנה, בביצוע של רפאל הספרדי. וכשבאתי לארץ ונתקלתי ב... אני באתי לארץ כבר אחרי 66, בשנות ה-70, ונתקלתי בביצוע הזה וממש אה, התאהבתי יותר מאשר הביצוע הספרדי. וזהו, ובאספנות שלי, אז אה, אספתי אותו, ושיהיה אצלי, שנשמיע אותו ונעשה לו כבוד. ו... יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך. והיה יום גרוע מאוד אתמול. מאוד. רע מאוד, רע כן. מאוד, כי אה, דני בן ישראל הלך לעולמו בערב, בשעות הבוקר נפטרה יונה עטרי בגיל 85, mm-hmm. וכואב הלב. אנחנו יכולים רק uh, להיפרד מהאנשים הנפלאים האלה במוזיקה, ומגי הביאה לנו תקליט של uh, בצל ירוק. כן, בצל ירוק. למה בחרתי בצל ירוק? בגלל שהיא השתתפה שמה, יחד עם חיים טופול. והשיר ונצואלה זה שיר כל כך כיפי. כמובן, היה סיפור שדן אלמגור אה, עשה טעות עם ה... לא משנה, אבל... אורינוקו אה, לא כן, משתפך לאמזונס. כן, בדיוק. ו... והחלטתי שאני... ש... שנשמיע את אה, ונצואלה. היא גם הייתה שם חלק מהלהקה, וחיים טופול, ו... זה המשך למה שיהיה לנו בתוכנית. ונצואלה, בצל ירוק, לזכרה של יונה אתרי. והנה זה בא. בצבע שוקו ותלבוש שתיים קליפות בננה מפזזות עם כל מניאנה בג'ונגל להתהפך לאמזונס. שם נחשי האנקונדה, כשני בשר וחצי מטר, עם שתי שיניים ארוכות. מתים מזה? תוך שתי דקות. אם כך אולי נברח לצ'ילי. ונצואלה, ונצואלה. אני אם לי צ'ילי מילי. ונצואלה, ונצואלה, ונצואלה אין דומה לה, עולה. Bam, baram, bam, ei. Ei. Ei. Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei. שווים בחינות אוניברסיטה, ואין דקן של הפקולטה, ושם נראה ישנם הרי וולקנו פותחת לבה וגלים. מתים מזה לא רק ניצלים אם כך נברח לפתח תקווה. ונצואלה, ונצואלה. אני רוצה לפתח תקווה. ונצואלה, ונצואלה. ונצואלה אין לו מלח, עולה. פעם פעם פעם פעם. איי. איי איי איי איי. כמובן, אה, נחזור גם אה, עוד פעם ליונה עטרי, זיכרונה לברכה. ועכשיו אה, בגלל שהזכרנו את uh, חיים טופול, אז uh, קודם כל נאחל לו uh, אריכות חיים ובריאות. וכמובן, הסרט, סאלח שבתי, mm-hmm. ש... שהיה ממש שובר קופות, okay. כן. ואני לא ראיתי אותו בזמן אמת, כי בדיוק נולדתי. נזכיר שהמטרה המקורית רצינו לעשות תוכנית שהיא על uh, טופול כן, בלבד, כן. כי הוא uh, בחודש שעבר קיבל את פרס ירושלים. Mm-hmm. Uh, בתחום המשחק ומה שנקרא תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, ואין ספק שהוא תרם בהחלט, לחברה כן. תרם, ולמדינה. המון, בהחלט. גם המון. בזכות הפעילות שלו בכפר, uh, בכפר הירדן. סליחה? Uh, uh, כפר נהר הירדן. נהר הירדן, בשביל זה יש לנו את אמירה, כפר נהר הירדן. Uh, ואז אה, נפלו עלינו החדשות ה... כן, כן, כן אבל, אבל הם תמיד יחיו איתנו דרך השירים. בהחלט, כן. בהחלט. אז כמו שאמרה מגי, אנחנו, אם כבר מתחילים עם טופול... אז ברור שצריך להתחיל עם משיח הזקן, מתוך פסקול הסרט סלח שבתי. משיח שטור. על הימין לו מזל טוב. בדיום על הנחי משיח הזקן, לבד בבית, בלי אישה בלי בן. פקד שם כסף עד גיל שבעים שנה, בשביל לקנות אישה לחתונה. كما دينار رصاف لا يضيع ولا شلوشة دينار ولا بمية ولا شلوش دينار ولا كفلاي ولا شلوش مئات ليش بين حارب قبل ما شي احتو هلا يا بلو ما زلتو شو ملان حي مشيح حزكن بكل شنعيم هالح بيت حدين الشتا ما كان هو بخل من ابتلاد اسمه كل لمت شمه كما باني يوليد تبع الله امرك يولي تجاه حلا الله مولاي رك حمشا وكريلو امرك يبطي اشيمي حادي تيلو طول ماشي يحطو هلا يا بلو ما سلتو هز يوم لا حمشي حزكت ما يوم بلا لا اطفال اللي بين לא האמין, איך מזל הרע שבע פעמים. את מי ילדה ראשון, את הבת ג'מילה, ומי נולד שני, הבת דלילה, ומי הבא בתור, הבת קמילה. ומי נולד בסוף. גילה וגילה, אשתו אשא את שמו. עד המשיח בוא יבוא. לא ישראל שמו. עלה משיח ויבוא. עכשיו, אה. תראה, אה, אה, אמרתי כבר שמגי אחת ויחידה, כי רק מגי יכולה להביא לנו את הרצועה הזאת שאנחנו נשמע מיד, בעוד משה מכוון אותה ככה בעדינות ובמיומנות רבה, וכשאתם תשמעו אותה, אז אתם תדעו על מה אנחנו מדברים. הנה. נו. כן, זה זה, זה... ה- ל- רוצים לשמוע. אה, תשמע, אם אם זה כבר פה, אז אנחנו רוצים לשמוע. קודם נשמע, אחר כך כן. נדבר. Είμαι της στοχιάς ένα λουλούδι Πολλά περνάω στη ζωή Μα τα ξεχνάω με το τραγούδι Καημό δεν βάζω μέσα στη ψυχή Κι αν βγήκα σκάρτα τα όνειρά μου Και γίνε στάτη κάθε καρά μου Κακία δεν κρατώ Γι' αυτό και πάντα τραγουδώ Είμαι της φτωχιάς ένα λουλούδι Πολλά περνάω από τη ζωή Μα τα ξεχνάω με το τραγούδι Καημό δεν βάζω μέσα στη ψυχή Τι το ξέρω πως αν θα μπλέξω με στεναχώριες πως θα μαραθώ κι αυγήκα σχάρτα τα όνειρά μου και γίνε στάχτη κάθε χαρά μου κακία δεν κρατώ γι' αυτό και πάντα τραγουδώ Είμαι της φτωχιάς ένα λουλούδι πολλά περνάω τα ξεχνάω με το τραγούδι Καημό δεν βάζω μέσα στη ζωή יש. וזה משיח הזקן ביוונית. אני לא, אני לא מתיימר ל- לבטא את, את שם השיר ביוונית, בשביל זה יש לנו את מגי. <laughs> עד שאני הצ- אה, הצלחתי. קוראים לשיר הזה טס פטוקיאס טו לולודי. זאת אומרת, the potential of flowers. זאת אומרת, זה, זה מדובר על הפוטנציאל של הפרחים. זאת אומרת, זה לא... זה לא כן. לא על משיח הזקן, אבל בגלל ש... אה, והזמרת היא? הזמרת נקראת לידיה גיוטה, והיא הוציאה את זה בשנת 1967. הוא יצא כסינגל, ואחר כך אה, אני מצאתי אותו בתקליט אוסף, שהיא עשתה. ו, ו, ומכאן אני השמעתי את השיר. יש לך מושג אם, אם סאלח שבתי גם הוקרן ב, ביוון? אני מניחה שכן, כי אם הם תרגמו את זה, זה רק בגלל הסרט. זה רק בגלל הסרט. הסרט פרץ גבולות. ובחוץ לארץ הוא ממש, אה, הוא ממש הייתה, הייתה לו גם הצלחה. אז אה, בזכות הסרט הזה כן, הוא כן, הגיע כן. ל, לכנר על הגג לכנר, בלונדון. בדיוק, בדיוק, לכנר על הגג. ולקריירה ו... בינלאומית. קריירה מדהימה. וזהו, זה הסיפור של אה, משיח הזקן. אז הנה עוד סרט. יש, הסרט אה, הבא זה סרט אה, ארווינקה. ארווינקה או ארווינקה. זהו, שבארץ, וגם בשיר, אה, זה נקרא ארבינקה עם בית, עם בית דגושה. כן. עכשיו, כשאפרים קישון כתב את השיר ואת הסיפורים, אה, זה היה ארווינקה, כינוי חיבה לארווין, שזה שם אה, הונגרי כמו פרנס <laughs> קישהונט, קישהונט, שהפך להיות אפרים קישון, כן? לא יודע למה החליטו כאן לקרוא לזה ארבינקה, אבל איך הם אומרים, מתי תהיה כבר בן אדם, אה? בואו נשמע את ארבינקה. מגיע? הנה הוא מגיע. הייתה גם מחייכת, לה לה לה. את העולם כולו כולל אותי, הייתי לרגליה שם. רק שכולם אומרים לי ארגינקה, מתי תהיה כבר בן אדם? אישה שאנשק לה לה לה לה סתם רק מפני שמתחשק לה לה לה אז לא הייתי בא עם זר קטן, הייתי בא עם כל הגן. אפילו שיגידו, ארמיקה, מתי תהיה לנסוע. לה לה לה. וגוס מי פרפקט וינס. לה לה לה. wish I could build a love between us. לה לה לה. I'd give the world to have her by my side. עשינו מעבר טוב, פה. לא? טוב, עשינו מעבר כי אני לא יודעת למה התקליטים שלי קופצים אצלכם. לא אצלי זה לא קופץ, אבל... אמ, המעבר הוא שזה הביצוע ארווינקה של אה, חיים טופול בשנת 68, שהייתה לו גם תוכנית ב-BBC, והוא שר כל מיני שירים ישראלים, מתורגמים לאנגלית. אה, נורמן נואל הוא האחראי על התרגומים. ופה תשימו לב, כאן הוא שר ארווינקה. כי כן. ככה צריך. לא יודע למה יש מקהלת ילדים שם בהתחלה, אבל... אה, של ה-BBC. כן. כן. I'd even bring the garden too. But when I tell them, they say, Elinka, grow up and be your age, please do.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 La la la. We'd paddle to a land of evermore, where I could make my dreams come true. Then I would laugh when they say, continues walking by me. La, la, la. If she would only stop and try me. La, la, la. It's such a pity, but come see, come ça. I'll meet another girl or two. But when I tell them, they say, Erica, grow up and be your age, please do. זהו. זה היה מקסים. Mm-hmm. אה, אנחנו נתנצל כמובן על הקפיצה שהייתה שם למשהו אחר, שאנחנו תכף נשמע אותו, שזה עוד דבר שרק מגי יכולה להביא לנו. Mm -hmm. כן, זה קודם כל, אה, לא יכולתי להשיג את זה בתקליט. זה יצא באיזה אוסף של אה, אסתר עופרים, של החברה היום כבר לא, לא קיימת, מדיה דיירקט. Mm-hmm. וזה היה מתוך, אה, עכשיו, טופול גם קיבל אה, תוכנית ב-BBC, והוא היה מארח אומנים. Mm-hmm. ופה אה, אסתר עופרים, גם כן במקביל, זה היה בשנת 68, והיא אירחה את חיים טופול, והם שרו את השיר מטריה בשניים ב... באנגלית. באנגלית. זה מאוד קסום ויפה. בואו נשמע. כן, בואו נשמע. מטריה בשניים. הנה, מטריה בשניים.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 לקחו, לא, זה לא היה מיוזיקל כן. במקור, וזה לא היה מיוזיקל בגרסה הזאת, אבל, אבל, אבל הביצוע ככה. הזה זה הוא זה כל נשמע. כך מיוזיקל, נכון. שזה מדהים. עכשיו, אף אחד לא יגיד שטופול הוא זמר גדול, אבל יש לו בריטון מופלא. הוא זמר מדהים לדעתי. והוא יודע להגיש הוא יודע. שיר. כן. Mm-hmm. וסטרופרים. זה הגדולה. זה אסתר עופרים. היא הדיבה. עכשיו, 68 זה סינדרלה, רוקפלה, כן. ואסתר עופרים היא סופרסטאר, בדיוק. יחד עם אבי עופרים, זיכרונו לברכה. כן. אה, ככה שזה מפגש נדיר של שני סופרסטארים כן, ישראלים ו... בשיאם. ואני, אין, כשמצאתי את הביצוע הזה באוסף הזה, אני קניתי, כמובן, אני, אני מאוד אוהבת את אסתר עופרים, אבל זה היה בשבילי... כאילו מצאתי איזה אוצר ארכיאולוגי, משהו מה, מה-BBC, כן. זה משהו מדהים. Mm-hmm. עכשיו, בעקבות ההצלחה שלו אה, בכנר על הגג בלונדון, החליטו גם לעשות את, את הסרט בשנת 71. אז כמובן, אה, נשים את השיר המזוהה איתו, אם הייתי רוטשילד, לא If I were- הייתי רוטשילד. If I were a rich man. דרך אגב, אה, נו, בוא נתקע פה פרט טריוויה. הבמאי שמו נומן ג'ויסון. נכון. הוא לא יהודי.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 Supervising appeals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in! Screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia posing problems that would cross a rabbi's eyes. Here it is, here it is, here it is. רדיו קסם, מאה ושש אפים. כן, אז זהו. אז מה זה... אה, זהו? מה? אתה, אתה ככה מסתפק ב-If I were a rich man אחד? לא, יש יותר. אבל רק מגי יכולה להביא לנו גם גרסה טורקית לשיר הזה. למה אמרת? רציתי כן. להשאיר את זה ככה בהפתעה. אה, סליחה, אני יותר לא אגיד שום דבר במהלך התוכנית עד השיר הבא. <laughs> טוב, אז הגרסה הטורקית יצאה במקביל לסרט, ו... אין לי מושג אה, למה, מי, למה החליטו הטורקים, אבל בשבילי זה היה עוד פעם עוד צער. אני חושב שהם חיבבו אותנו כן. אז. הנה. טורקי. Sana neler neler neler neler neler alırdım Yaşardım gönlünde önce bir zengin olsaydım ben Çalışmazdık asla Diyava diyava dafan yavan avan yavan avan Ne isterdim Tanrı'dan Bundan başka ben Her akşam Vodka, rakı ve şarap Şarkısını sana öğretirdim ben Geçip gider kalmazdı hiç keder Ömrümüz zevk ve neşeyle dolu Sürer giderdi hayat boyu İşte böyle zengin olsaydım ben Ah bir zengin olsam sana neler neler neler neler neler alırdım Yaşardım gönlünce sen Bir zengin olsaydım ben Çalışmazdık asla Diyavar yavar yavana vana van yavana vanom Ne isterdim Tanrı'dan bundan başka ben Her akşam vodka, rakı ve şarap şarkısını sana öğretirdim ben Geçip gider kalmazdı hiç keder Ömrümüz zevk ve neşeyle dolu sürer giderdi hayat boyu İşte böyle zengin olsaydım ben bir zengin olsam sana neler neler neler neler neler alırdım Yaşardım gönlünce sen Bir zengin olsaydım ben çalışmazdık asla מה את אומרת, מגי? אני אומרת, זה, זה חלק מהגרסאות אה, שאני השגתי. קודם כל, תודה רבה לידידי אסף, היה לו את התקליט והוא המיר לי אותו, כי לי היה קשה להשיג את התקליט, אבל אני אשיג אותו. והיא תשיג אותו. אני אשיג אותו, אני, אני, אני, זאת אומרת, נתתי לו את כל הפרטים והוא השיג אותו, ואחרי זה אני אשיג אותו. ויש, השיר הזה אה, יצא גם בצרפתית, גם בפינית, גם בהולנדית. אה, בצרפתית אה, הוא נקרא סי ז'ווה דה מיליון, ששרה אותו דלידה וגם לקומפניון דה לה שאנסון, mm-hmm. וגם שרל אזנבור. ובפינית והולנדית, אל תשאלו אותי, אני לא יודעת, אבל יש לי את זה גם כן. או-אה, או-אה, זה מעניין. כן. טוב, אז מה אנחנו יכולים לשמוע? אה, טוב, אה, תשמע, אה, כמו שמגי סיפרה פה, לחיים טופול הייתה תוכנית טלוויזיה באנגליה, ב-BBC, mm-hmm. ול-BBC יש גם חטיבת תקליטים, ויצא תקליט שנקרא Topol's Israel, או Israel's Topol's, משהו כזה. דרך אגב, אני קניתי את התקליט הזה בשוק שלי מסול בשני יורו. כן. אוקיי? שני יורו בשוק שלי מסול. של מגי קצת יותר יקר, mm-hmm. גם שמור קצת יותר טוב. Mm-hmm. עכשיו, אה, אנחנו נשמע שיר, אנחנו לא אומרים לכם מהו, אתם תזהו אותו. אה, אני חושב שאין שום קשר בין המקור לבין הגרסה, לבין הקאבר, אז יאללה, בואו נשמע. מתוך התוכנית של טופול. זה בא. הנה זה בא. I stand with you again, remembering the moments when our friends were by our side in shadow and in sunlight. All the boats have floated by, and clouds are spread across the sky, and all our friends have gone away and left me with my thoughts today. For when I close my eyes, I see the way I know things used to be. The stars among the heavens and the sun upon the sea. We would sing a song at noon, at night we'd serenade the moon. The moments never ended, in the years that passed too soon. sitting on the sand around the firelight. I hear the sound of bells that ring once more in my imagination. As the flames reach ever higher, songs reflected in the fire echo long into the night and almost till the morning light. For when I close my eyes, I see the way I know things used to be. The stars among the heavens and the sun upon the sea. We would sing a song at noon, at night we serenaded the moon. The moments never ended, and the years that passed too soon. All of these things will never change, and after all, it's not so strange to still recall the trees, the paths that I remember. But I chance upon a stream, I stand and gaze as in a dream. The face I see, I realize, is one I do not recognize. But when I close my eyes, I see the way I know things used to be. The stars among the heavens and the sun upon the sea. We would sing a song at noon, at night we'd serenade the moon. The moments never ended in the years that passed. Too. וואי, זה מדהים. זיהיתם? נחל התנינים. כן. אני פה נמסה, אבל מה זה נמסה? כן. איזה צמרמורת, וקודם כל, יאמר לזכותך שאתה בחרת את השיר הזה, וזה מדהים, ואתה אמרת שמי כתבה את המילים? סנדרה ג'ונסון. יפה. שהיא זמרת בזכות כן. עצמה. שהיא זמרת בזכות עצמה. נחצ'ה איימן, אוי. וחווה אלברשטיין במתכונת. כן, נכון. כן, שהיא שרה את זה בעברית. אבל זה, אני פשוט נמסתי. אנחנו עוד נחזור לתקליט הזה, אין, אה, אין פה... כן, משהו מדהים. אי אפשר שלא. עכשיו, אנחנו נעבור לתקליטון מאוד מיוחד. מיוחד. מאוד מיוחד, משנת 1977. אתם יודעים מה היה ב-1977? אה, סאדאת הגיע לישראל. יפה. אני ליוויתי אותו. אה, הייתי בצוות שליווה אותו. כטכנאי. כן. כן. רצנו איתו בכל הארץ, כן. אז לכבוד, אה, לכבוד אה, ביקורו של סאדאת ולכבוד השלום שנעשה עם סאדאת, אה, פנו לחיים טופול ולעוד זמר אחד בשם נג'ח סלאם, שהוא זמר מצרי. Mm-hmm. השיר במקור נכתב על ידי לסלי דנקן, שהיא זמרת מאוד מוכרת. זמרת ושחקנית. כן, ושחקנית. ו... בעברית, הגרסה העברית, המילים, כתב אותם חיים טופול. Mm. אז אנחנו נשמע את השיר שנקרא Love Song, שזה, אה, שבמקור אה, אה, לסלי דנקל מבצעת, אבל אה, גם אלטון ג'ון מבצע אותו, ו, וזאת הייתה בחירה מאוד יפה. הנה, בואו נשמע. זה מגיע. אה. האהבה נשיר, ישיר איתנו העולם. לשיר ולפתוח הכל, לב כואב שסגרנו אתמול, וכל מי שירצה זאת יכול, כך אני מאמין. אם נרצה להביא אולי זה לא משהו לומר מה שהיה אדם מן החיה. כן, אנחנו פה... אה, כן, אז uh, אנחנו השמענו עכשיו את הגרסה של טופול בעברית, ואני רוצה שנשמע גם, ניתן טעימה גם לגרסה של נג'ח סלאם בערבית. אז הנה, מוישה הופך את התקליטות. כן. מכוון את המחט, ומיד אנחנו נשמע כן. את הגרסה בערבית. של נג'ח סלאם. נגיע. תכף. قد ايه حلو بسيط بس دي الحقيقة يا حبيبي لما تدي كل حبك مش هتقدر تدي أكتر الحب باب فاتح ايديه هو من أسباب وجودنا مش هتقدر تدي أكتر فهمتوا إيه معنى كلامي شفتوا بعنيكوا الحقيقة قلتوا إيه صعب ذكرياتنا الجميلة جاوبوني عندكم سكة بديلة الحب ده مفتاح بإيدينا ندوره זאת הגרסה של? נג'ח סלאם המצרי, ואיזה יופי, תראו את העיבוד, אה, איך הם התאימו לעיבוד, לסגנון של השיר הערבי. והיופי זה גם התמונה על כן, התקליטון כן, עצמו. כן. אה, סאדאת ובגין, זה תקליטון מהמם. וגם לקחו מאחור, יש קטע מתוך העיתון של הטיימס. כן. ובאמת עושים היסטורי. כן, today history. Today's historic. כן. הנה, הנה, משמיעים. and the mercy of God. הבה ונפתח את ארצותינו לתנועה חופשית. Let us open our countries to free movement. الحب ده مفتاح بإيدينا ندوره الحقيقة دي مصباح بإيدينا ننوره والحرية درس لازم نحفظه فهمتوا إيه معنى كلامي شفتوا بعنيكوا الحقيقة טוב, אתם שומעים ברקע את לסלי דנקן שעושה לו קולות, ומפאת אה, קוצר אה, זמן, אז אנחנו נאלצים אה, לעבור לשיר הבא, לצערנו, אבל גם לשמחתנו, בגלל שזה שיר מקסים. ואנחנו חוזרים לאלבום... ואנחנו אה, חוזרים לאלבום של טופול ב-BBC, והשיר הבא זה אה, ביתי, האם את בוכה וצוחקת, אבל פה זה, הוא... הוא שר את זה בכ... הוא עבר אה, שינוי מין כן, קל. כן, כן. לא נשמע. The earth is a planet that circles the sun, and living is better than dying. And all men are brothers, but some wear a gun. My son, are you laughing or crying? An ocean is mighty, a raindrop is small, and singing is better than sighing, and loving is better than building a wall. My son, are you laughing or crying? Tomorrow they tell you that life will be sweet. Forget all your hunger and sorrow. But every tomorrow you hear them repeat tomorrow, tomorrow, tomorrow. They learn how to harness the rivers that flow. They fly where the eagles are flying. There once was a town in the ruins below. My son, are you laughing or crying? And some men are cowards and others are brave. And truth is much better than lying. And flowers are things that they put on your grave. My son, are you laughing or crying? A soldier is made out of muscle and blood. A bullet is quicker and stronger. But muscle and blood built a city from mud. So wait just a little bit longer. The earth is a planet that circles the sun, and living is better than dying. And someone will finish what we have begun. My son, are you laughing or crying? My son, are you laughing or crying? My son, are you laughing or crying? אוקיי, okay. אה, uh, במקור זה ביתי את בוכה או אוקיי. צוחקת ששרו עליזה דותן, uh, לא, דבורה דותן ועליזה רוזן. והוא נכתב מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ילדה בגדות יצאה ממקלט. כן, אחרי מלחמה. אה, זה הקונטקסט הישראלי של, כן. אה, של השיר. תראו, מה, כמה, לא נשאר לנו הרבה זמן, נכון. ויש כל כך הרבה דברים שלא השמענו, ומגי הביאה לנו כאן אוצרות, <laughs> אוצרות. מה שאומר שהיא תחזור לפה עוד פעם, כמובן. <laughs> בהחלט, אה, בשמחה. מגי, מה אנחנו נסיים? אנחנו נסיים עם אה, יונה עטרי, זיכרונה לברכה, ואילי גורליצקי, ייבדל לחיים ארוכים. אה, השיר קונצרטינה וגיטרה, אה, גילוי נאות, אתמול זכיתי בפרס בגלל שביקשתי את השיר הזה באיזה תחנת רדיו, ו... וזה עשה את זה. הפרס מגיע לה, בהחלט. אגב. אה, תודה. זה מתוך שוק המציאות. מתוך שוק המציאות. אני מאמין שהם אפילו בכלל לא ידעו שקיים כזה שיר. אה, אה, לא, לא, הם ידעו, ידעו, הם ידעו, פשוט הם כל כך התלהבו שהם הרבה זמן לא שמעו אותו, ואז אה, הם, הם מאוד התלהבו. זה ארגוב ואלתרמן, כן, נכון? כן, כן. קודם כל, כל הטקסטים זה אלתרמן. חוץ משיר אחד של הבת שלו. <laughs> נכון, נכון. וכן, אז נשמע את קונצרטינה וגיטרה, ויהי זכרה ברוך. יהי זכרה ברוך. והיא תמיד תחיה איתנו בשירים. אנחנו נתגעגע גם ליונה וגם לדני בן ישראל, כן. ואל תשכחו, דני בן ישראל, מעדן ויניל בשידור חוזר מיד אחרי שנסיים את מעדן ויניל הזה. קונצרטינה וגיטרה. וגיטרה. מרת מרתנינה סניטר ותיק הייתה היא. מר סברה בנמל היה פקח. את פלחתם היו גומרים הם בן ארבעים. ויוצאים מן הנמל ואחר כך בשעתנאי היו הם מתיישבים בשניים ומנגנים ומזמרים בקצב רע. היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר. הוא עבד מי נפקא מינה, כפקיד מכס לא זוטר. שמה היה אמרנו נינה. שמו היה כנ"ל זברה. היא ניגנה על קונצרטינה. הוא ניגן עלי גיטרה. ובכל ערב היא השעינה על כתפו ראשה ושרה, ופעמים היא האזינה לגיטרה. טרה טרה, טרה טרה, טרה טינה, מר זברה, מרתנינה, טרה טינה, טינה טרה, קונצרטינה וגיטרה. משמר פנינה קודם כל הייתה שואלת מה נשמע בעבודה? ובקול עדין בליווי של צל גיטרה מצלצלת הוא סיפר לה על מיסי העקיפין שיש לגבות אותן בדרך מקובלת בתעריף של מצרכים ומטלטלים לצלילי הבר קרולה הוא סיפר על מס הבלו, על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותן או לא, ועל הברחת רזרבים של ולוטה בתוך תפר, ועל דבר מטען קונסרבים שהיה נגוע דבר. זאת סיפר ומר זפרה ודברו עם ארגנטינה. אוקיי. זאת הייתה אחת התוכניות הטובות ביותר שהיו לנו. תודה, אני מאוד נהניתי, מאוד מאוד נהניתי. אנחנו תמיד נהנים לארח את מגי. תודה רבה. מגי כהן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם שנתתם לי הזדמנות לבוא שוב. תודה, משה. תודה לך, אהרון. תודה, תודה רבה, משה, על, ה... על התקליטים שהוא עושה במיומנות. מיומנות רבה. ואמירה שצילמה, ותודה לדותן. ודותן. ודותן הטכנאי, בלעדיו שום דבר לא עולה לאוויר. נכון, נכון. ותשאר אותנו אחרי התוכנית הזאת. אחרי החדשות. וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות. היא סיפרה לו על אנגינה ועל ספירטוס קיפידר ועל כל מיני רוטינה של דלקת וקטר והוסיפה וסיפרה ודברה עם מר גם על כל מיני חולרה של קוליטיס וחררה ועל חינה ורצינה ועל שמן גיקי שרה ונגנה על קונצרטינה לצלילה של הגיטרה Taratara, taratina, marzavara, maratara.